Øyvind Andersen er kjent som bibellærer gjennom mange år, og har virket det meste av sin tid ved Fjellhaug bibel- og misjonsskole som lærer der, men han er også kjent som forkynner fra en rekke turer rundt om i landet. Han har skrevet bøker og annen litteratur, han har utgitt kassetter, og han har ikke minst vært en flittig forkynner i Norea Radio. Vi hadde nylig en samtale med Øyvind Andersen i hjemmet hans, og vi begynte med å stille dette spørsmålet hvordan ble du egentlig en kristen? Ja, jeg er jo vokset opp oppdratt som en kristen fra mine tidligste barneår. Fordi min mor ble omvendt i vekkelsen i 1905, samme år som jeg ble født. Og hun var en ildsjel altså, på det åndelige området. Og jeg kan huske så langt tilbake som jeg overhodet kan minnes at jeg har hørt om Jesus. Og da før min mor fortalte meg at jeg husker ikke alle detaljer selv, at jeg fant frem en skammel og satte meg ned når hun satt i en stol, og sa at nå måtte hun fortelle meg Martha Maria og andre fortellinger som jeg hadde hørt. Så jeg er oppdratt til det. Og levde jo bevisst med Gud opp gjennom årene i min tidlige ungdom. Det gjorde jeg. Hvordan eh, fikk du da kallet til å bli ja, forkynner? Det kom mye senere, det, da. Det, da lå det vel i meg noe der, fordi jeg hadde det med å leke prest. Stilte opp stoler og, og laget meg en prekestol som jeg sto på og snakket til en imaginær forsamling som en liten gutt. Da har det vært ligget noe der i underbevisstheten. Men det var det eftersom jeg vokste opp og ble meg liksom bevisst at jeg var en kristen. Og da skulle jeg nå være så from, da, vet du. Og likte å bli sett opp til for min fromhet. Og det var det som brakte meg bort fra Jesus. Jeg kom faktisk helt bort fra Herren uten å gli ut i verdslighet. Og jeg visste at jeg ikke var frelst. Så ble jeg vakt for alvor men efter jeg var blitt student og gjøre en lang historie kort, da. Og hadde voldsomme kamper da med dette. Og komme til et bevisst samfunn med Jesus. Jeg kom inn i mye lovtrelldom. Og jeg kjempet i tre år med min omvendelse. Nesten tre år var på det nærmeste fra høsten til utpå våren på tredje året. Hva var det som frigjorde deg da? Det var ganske enkelt at jeg satt en dag en formiddag på universitetsbiblioteket. Jeg pleide å sitte og lese da i de årene. Og var forferdelig langt nede. Og sa til meg selv en dag at det, det nytter ikke. Det er bare å se den sak i øynene at det er ikke noe håp og redning for meg. Så langt nede var jeg. Og i det øyeblikk gikk lys opp på mitt hjerte at jeg var frelst for snart 2000 år siden. Jeg så det for meg at Jesus hadde kjøpt meg fri da han døde for meg på korset det ordet som utløste det, var fra salme før. Han dro meg opp av det dype dynn og satte mine føtter på en klippe. Og det gikk opp med et tindrende lys, klippen av Jesus. Og han dro meg opp av dynnet da han døde for mine synder på korset. Og jeg skulle ikke vente på en frigjøring eller opplevelse i mitt hjerte, men jeg var gjort fri. Og da jeg trodde at jeg var gjort fri, så ble jeg også fri. Og det har ført til at senere har jeg stadig talt til mennesker om at du skal ikke be om å bli fri, du skal takke for at Jesus har gjort deg fri. For jeg har gjort en erfaring, altså at frigjøringen i hjertet. Den kommer når vi får se at frigjøringen er gjort utenom oss, på kors, ikke sant? Og da ble evangeliet så tindrende klart for meg. Og da gikk det jo opp for meg slag i slag både hva loven var, og evangeliet og det ene med det andre. Og jeg fikk lys over ting jeg hadde lest, og tingene kom liksom på plass. Og jeg hadde jo kommet langt ut i teologiske studier med på den tiden. I samtalen var vi også inne på forskjellen mellom anfektelse og åndelig mørke. Øyvind Andersen er opptatt av at eh, anfektelse, det er ikke noe som normalt hører kristenlivet til. Men anfektelse er jo uttrykk for angrep fra djevelen, det. Anfechtung, et gammelt uttrykk for angrep på troen. Og det er noe som kommer utenfra. Mens åndelig mørke jo for meget, meget beror på det at Herren ransaker oss. Og det at Herren ransaker oss, og alt blir mørkt for oss, det er jo egentlig en normal prosess som hører kristenlivet til og som driver oss til Jesus. Og den anklage vi da opplever, det er jo en berettiget anklage, som jeg vil definere som lovens anklage. Mens anfektelse, det er at vi anklages fordi vi tror på Jesus. Og som jeg vil definere som en falsk og uberettiget anklage. Den kom fra djevelen. Han anklager fordi vi tror, og fordi vi stiller oss til tjeneste for Herren, akkurat som vi ser han anklaget ypperstepresten Josfa. og De kan anklage Jobb, ikke sant? Så her mener jeg vi skal skjelne. Men om du spør om jeg kommer til åndelig mørke senere, så må vi jo bare svare at hvis du aldri kom mer i åndelig mørke, så ble det jo ikke mer noen åndelig utvikling. Og heller ikke kan Herren frita oss fra anfektelser og fristelser. Og var det ikke noen fristelse, ble det heller ingen åndelig utvikling. Derfor bruker jo Gud så, sånne underlige formaninger som vi ser i Jakobs brev. Akte for bare glede, mine brødre, når de kommer i alle hånde fristelser. Så det er jo å trosprøve, det, og det har jeg opplevd veldig mye av. Det skal jeg sikkert ha visst. Men det er vel også en eh, tredje side ved dette, at det kan være psykiske eh, problemer en kan få også, og blande sammen med åndelig mørke og anfektelse. Ja, det er sikkert nok. Nå har jeg vært nervesterk, som han sier, og har ikke har vært disponert egentlig for psykiske problemer. Jeg har vært mye spart for det, og har lett kunnet skjelne mellom det. Men jeg har merket i tider hvor en vil bli overanstrengt og nedfor, at en kan komme veldig sånne nedfor-perioder, down-perioder, som mange sier, hvor en fristes til depressive eller med depressive sinnsstemninger. Men jeg ser jo godt forskjellen på det, også disse åndelige mørketidene. Men det er klart at den som ikke har mye åndelig erfaring, han vil lett altså tro at det som er rent sjelelig og er rent psykisk, kan være åndelig og blande disse tingene sammen. Og det kan være ganske farlig. Men fordi jeg selv har vært så meget inne i dette, så har jeg fått hjelpe mange på denne måten her. Du har jo også måttet slite med et handikap de senere år, med, med synet og blindhet. Ja. Har det hatt noen betydning for din åndelige utvikling? Ja, utvilsomt. Utvilsomt meget stor betydning. Jeg vet ikke om jeg kan definere hvor den består, men det har nå for det første gitt meg en konsentrasjon i Guds ord som jeg ikke kunne oppnå før som jeg gjerne ville ha, men ikke kunne oppnå, og som jeg har fått etter at jeg mistet synet. Og så har jeg fått en annen konsentrasjon når jeg skal forkynne Guds ord, som jeg heller ikke maktet å oppnå før. Og det gjør at jeg har sett meget mer resultat av forkynnelsen etter jeg mistet synet har sett eh, underlige resultater. Jeg ville helst ikke snakke om, men, men, jeg kan i hvert fall ikke klage over det som mange klager, at de ser så lite resultat av det de gjør. Jeg må bare takke Gud. Og jeg undrer meg bare over alt som en kan få lov å oppleve. Og så en ting til. Jeg har jo opplevd hvordan mennesker søker til meg da med vanskeligheter. Jeg sitter ved, har telefonen som du ser ved siden av meg. Og jeg har oppringninger fra hele Norges land. Det er ingen overdrivelse, altså. Fra alle kanter av landet. Like fra Finnmark til Agder. har Jeg har telefoner fra folk som er i åndelig mørke. Og for mange underlige spørsmål. Spørsmål som jeg ofte <clears throat> skulle ønske forkynnerne mer visste om. Et spørsmål som jeg får rett som det er, er går det ikke an å bli frigjort kristen uten å måtte rekke opp hånden på et ettermøte. Eller gå frem og be om forbønn. Kan man ikke bli omvendt til Gud uten å si fra på et ettermøte? Hva svarer du da? Selvfølgelig svarer jeg ja, det går an. Og det så meget mer som jo mange forveksler, det at de bøyer seg på et ettermøte og sier fra, med, med omvendelse og tror at det er det samme som at da har de omvendt seg når de har gjort det. Det kan være slik. Og i mange tilfeller er det vel også faktisk slik. Men i mange tilfeller er det nettopp ikke slik. Det er begynnelsen til en åndelig utvikling som vi må være takknemlige for, og som skulle føre til at de virkelig ble frelst. Men du vet at hvis en sitter fast i dette, at det skjedde noe da på det ettermøtet, så viser seg ikke holder. Så blir det jo en hindring senere for vedkommende, altså. Øyvind Andersen er opptatt av å veilede de som har kommet med i vekkelse rundt om i landet. Men det er ganske underlig å tenke på at nettopp Øyvind Andersen har fått bli en veileder innenfor den radikale lekmannsbevegelsen som Kinamisjonen og senere Misjonssambandet representerte. Og vi stilte han det spørsmålet hvordan Øyvind Andersen som en eh, Oslo-gutt fra vestkanten av byen kunne finne seg til rette i denne radikale lekmannsbevegelsen. Ja, ganske enkelt, for det viste at det var der jeg hørte jeg med åndelig talt. I og med at jeg har vokst opp i et typisk kirkelig miljø, og jeg innlevde kirkelige forhold fra begynnelsen av, og faktisk kunne høymesseliturgien utenat før jeg var tolv år gammel. Og jeg gikk jo i kirken til høymesse. Og jeg oppdaget snart at jeg kunne følge med i liturgien bak i salmeboken. Og hadde hele min interesse i det. Så kunne jeg dette på fingrene, vet du. Og jeg begynte å kjenne igjen kirkeårets tekster og litt av hvert. Så jeg var veldig innlevd i gudstjenesten. Og så senere så har jeg vikariert som organist, som jeg har gjort i flere av byens kirker i min studietid. Så vet du at det kommer til veldig nytte, det også. Så jeg var så innlevd i kirkelige forhold da. Og kjenner Kirken både fra dens gode og mindre gode sider. Og er ikke av dem som uten videre forkaster alt som er kirkelig, på ingen som helst måte. Og slett ikke forkaster jeg liturgien, for det er jo faktisk noe av det beste mange ganger i en gudstjeneste. Men nok om det. Da jeg altså kom til klarhet i mitt gudsforhold, så så jeg jo altså at det som gjør et menneske til en kristen, det er jo å bli født på ny ved evangeliet. At Guds menighet, det er de gjenfødte kristne. Det er ikke å tilhøre et kirkesamfunn. Og egentlig så oppdaget jeg at det er i grunnen bare én menighet her i verden. Og det er eklesia, som det heter i Nytestamentet. Og det ordet betyr jo utvalgtheten. Du kommer av ervet kaleo, ikke sånn ek, kalt ut av naturlig sammenheng og, og, satt inn i Guds rike. Og denne eklesiaen, det er altså Guds folk. Og Guds folk finnes overalt hvor det er gjenfødte kristne og finnes i Den norske kirke, for så vidt som og så langt som Den norske kirke da svarer til Guds ord og sine bekjennelsesskrifter. For Den norske kirke, alle lutherske kirker også, har en veldig klar definisjon og bekjennelse til de hellige samfunn. Det kommer frem, som du vet, jo. Bør ikke sitere det for deg. Dette ble så tindrende klart for meg. Bibelen har mange formaninger til oss kristne om at vi skal våke. Vi stilte det spørsmålet til Øyvind Andersen. Hva betyr det å våke i vår tid? Det betyr vel å være inne, under Guds ords og Guds ånds innflytelse på en slik måte at man ikke lar seg binde av de forskjellige syn som gjør seg gjeldende omkring en. At mitt syn dannes og formes av Bibelen med Guds ånds opplysning. Slik vil jeg definere det å våke. Det er så mange syn ute og går. Tenk på nå. Her har vi f.eks. karismatikken. Vi har for mange slags kirkesyn. Og vi har statskirke og folkekirke og frikirke. Jeg mener det at vi skal, vi skal holde oss klar av slagord. Det har jeg alltid gitt som råd. Og be om at vi får ha et syn som er formet ut fra Skriften med det lys som Guds hellige ånd gir oss. Og når man nå f.eks. stadig får spørsmål om hva er kjennetegnet når det gjelder dette kjarismatiske på om det er noe fare ved det, så sier jeg legg merke til hvordan de stiller seg til ordet om forsoningen og rettferdiggjørelsen. For vi har nemlig fått kjennetegn ut ifra Guds ord på det som er farlig for kristne mennesker. Og vi kan henvise ikke minst til Galaterbrevet. Når sjelefienden angriper Guds folk for å føre dem på avveie, så sier han ikke det at de ikke skal tro på Jesus. Men han sier selvfølgelig skal vi tro på Jesus. For det er den selvsagte forutsetning for alt. Men Og så kommer det noe videre. Hvis vi ser i Bibelen, og nå kan vi jo ta når det gjelder det karismatiske, så har vi jo Korinterbrevene, for der skriver apostelen om de åndelige gaver som han ikke vil vi skal være uvitende om. Og det skal vi legge oss på hjertet, hva Gud så sier om de åndelige gaver. Men til disse tilhørere som disse brevene, eller lesere, da, disse brevene skrevet til, er det apostelen nettopp sier 'Jeg ville ikke vite noe iblant dere uten Jesus' og ham korsfestet. Ikke sant? Og jeg, da trekker jeg frem det som var aktuelt for meg i min ungdom. Jeg hørte at de la vekten på det ene og på det andre her og der. Og karismatikken var like aktuell da som nå. for At den ble ikke kalt akkurat med det ordet. Men vi hadde jo pinsebevegelsen med alt, alt det samme, og kjenner jo argumentene igjen fra den gang. da det som løste meg, var hva er det de salige i himmelen synger og vitner om? Jo, det er lammet, ære være lammet, som kjøpte oss til Gud med sitt blod. Kan jeg få stille et spørsmål til slutt? Når du ser framover, eh, og du er jo en gammel mann nå, gruer du deg for å dø? Å ja, du vet en gjør det, menneskelig sett. Men det er ikke så farlig, men gruer seg for å dø var han ikke redd for å møte Gud, altså. Du skjønner forskjellen? Mm. Jeg gleder meg til å møte Herren, altså. Jeg fryder meg når jeg tenker på at jeg skal møte Jesus. Og jeg vet at det Bibelen sier, er sant. Når posten sier for sin eller filippenserbrevet at var det det det kom an på, så kunne han ønske å fare herfra og være med Kristus. Men jeg du, jeg kan ikke unngå det at en gruer for døden. Samtidig som jeg vet at døden er ikke noen død. Om, om han enn dør, skal han dog leve, sier Jesus. Den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Og det stoler jeg fullt og fast på. Har du noen gang angret at du har blitt en kristen og vært en kristen? Nei, det skal være visst, jeg ikke har. Men jeg har mange ganger på at jeg har vært så dårlig en kristen som jeg har vært. Og at det skal ha klebet så mange mangler ved meg at jeg så mange ganger har vært så uforstandig og, og sagt og gjort ting som jeg har angret på. Det har jeg. Men at jeg, jeg har ikke angret på at, at jeg har fått høre Jesus til, nei. Det er, det er jo en salighet som jeg ikke kan beskrive, og den er blitt veldig stor for meg. Og det som jeg har fått se i frelsen, da jeg fikk se den, er jo blitt meget større for meg med årene enn da så stort det var i begynnelsen. Så er det meget større for meg nå, altså.